Musiqa pedagogikasi, ikkinchi bob, yettinchi mavzu: Karl Orfning musiqiy va pedagogik faoliyati. Rejalar Birinchi reja: Karl Orfning hayoti va ijodiy faoliyati. Ikkinchi reja: Pedagogikasi, nazariy asoslari. Uchinchi reja: Metodikasining asosiy usullari. To'rtinchi reja: Pedagogikasi va zamonaviy musiqa ta'limi. Beshinchi reja: pedagogikasining O'zbekistonda tatbiqi va ahamiyati. Karl Orff 1895-1982 yillarda yashab ijod qilgan nemis bastakori va pedagog sifatida 20-asr musiqiy madaniyati va ta'limida alohida o'rin egallaydi. Uning hayoti va ijodiy faoliyati nafaqat musiqiy asarlar yaratishga, balki musiqa pedagogikasini tubdan yangilashga bag'ishlangan. Orf Germaniyada tug'ilib o'sgan bo'lib, musiqaga bolalikdan mehr qo'ygan va tez orada o'zining musiqiy istidodini namoyon qilgan. Uning musiqiy faoliyati asosan bastakorlik, dramaturgiya, opera va instrumentatsiya sohalarini qamrab oladi. Orfning ijodiy faoliyatida opera, orkestr, kinematik musiqalar asosiy o'rin tutadi. U o'z asarlarida ritmni markazga qo'ygan holda melodik va garmonik elementlarni uyg'unlashtirgan. Ayniqsa, Carmina Burana asari uning dunyoga mashhur kompozitsiyasi sifatida tarixga kirgan. Bu asar nafaqat musiqiy go'zalligi, balki dramatik ifodasi bilan ham o'quvchi va tinglovchidan chuqur taassurot qoldiradi karl orfning musiqiy tilida ritm harakat va dramatik effektlar ustuvor bo'lib ularni pedagogik maqsadlar bilan uyg'unlashuvi uning metodikasini yanada samarali qiladi karl orf pedagog sifatida ham xalqaro miqyosda mashhur bo'lgan u musiqa ta'limida bolaning markaziy bolaning markaziy rolini ilgari surgan bo'lib dars jarayonida o'quvchining faolligi ijodiy qobiliyati va ritmik sezgirligini rivojlantirishni asosiy maqsad qilib qo'ygan orf pedagogikasi asosan musiqiy o'yinlar ritm mashqlari improvizatsiya va jamoaviy ijroga tayangan u musiqani nafaqat texnik va nazariy bilim manbai sifatida balki bolalarning hayotiy tajribasini boyituvchi hissiy va ijodiy faoliyatni rivojlantiruvchi vosita sifatida ko'rgan. Orf ijodiy faoliyati davomida innovatsion pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqqan. U o'quvchilarga nafaqat musiqa kuylashni, balki o'yin, raqs, dramatik sahna va improvizatsiya orqali musiqani o'rganishni taklif qilgan. Shuningdek, Orf o'z pedagogik metodikasida orf instrumentlari xilofon, metallofon va turli perkussiya asboblaridan keng foydalanishga alohida e'tibor bergan. Bu vositalar bolalarga ritm va melodiyani sezish, jismoniy harakatlar bilan uyg'unlashtirilgan holda musiqiy tafakkur va ifodani rivojlantirish imkonini yaratgan. Umuman olganda, Karl Orffning hayoti va ijodiy faoliyati musiqa va pedagogika sohalariga tubdan yangiliklar olib kirgan. Uning asarlari va pedagogik yondashuvlari nafaqat Germaniyada, balki butun dunyoda musiqa ta'limini rivojlanishga asosiy manba sifatida e'tirof etilgan. Orfning yondashuvi o'quvchilarda ijodiy qobiliyat, estetik did, ritmik sezgi va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, Uning pedagogik merosi bugungi kunda ham dolzarb va amaliy qo'llanilmoqda. Karl Orff pedagogikasi 20-asr musiqa ta'limida inqilobiy o'rin egallaydi. Uning pedagogik yondashuvi nafaqat musiqani o'rgatishga, balki o'quvchining ijodiy va estetik rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan. Orff nazariyasining asosiy tamoyillari o'yin, ritm, improvizatsiya va jismoniy faollik orqali musiqiy bilimlarni shakllantirishdir. U pedagogik jarayonda o'quvchi markazidagi yondashuvni ilgari surib, dars jarayonini bolaning faoliyatiga moslashtirgan. Orf pedagogikasida musiqiy o'yinlar va ritm mashqlari muhim o'rin tutadi. Bolalar o'yinda ishtirok etish orqali musiqiy hissiyotlarni rivojlantiradi ritmni va ohangni his qilishni o'rganadi. Shu bilan birga, o'yinlar bolada ijtimoiy ko'nikmalarni ham shakllantiradi. Jamoada ishlash, hamkorlik va o'zaro hurmatni o'rgatadi. Bu jarayon ijodiy fikrlash va innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Orf pedagogikasi sensor motor rivojlanishni ham asosiy nazariy yo'nalish sifatida qamrab oladi. Musiqiy harakatlar, raqs, zarb asboblarini chalish orqali o'quvchi jismoniy va ruhiy rivojlanishini uyg'unlashtiradi. Shu tariqa, musiqiy mashqlar nafaqat estetik va ritmik ko'nikmalarni shakllantiradi, balki motorikani, koordinatsiya va diqqatni rivojlantiradi. Improvizatsiya va kreativlik orf pedagogikasining ajralmas qismi hisoblanadi. Bolalar o'z his-tuyg'ulari va fikrlarini musiqiy ifoda orqali namoyon qiladi. Yangi musiqiy shakllar yaratadi. Bu esa o'quvchida mustaqil fikrlash, ijodiy tafakkur va o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlantiradi. Orf metodikasida improvizatsiya faqat musiqiy bilimlarni mustahkamlash emas, balki bolani komil shaxs sifatida tarbiyalash vositasi sifatida qo'llaniladi. Xulosa qilib aytganda, orf pedagogikasi nazariy asoslari bolalar musiqiy, ijodiy va estetik rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan. O'yin, ritm, improvizatsiya, sensor-motor faoliyat va jamoaviy ijro orqali bolani nafaqat musiqiy bilimlar bilan, balki hayotiy ko'nikmalar, ijodiy tafakkur va ma'naviy estetik tarbiya bilan boyitadi. Shu sababli orf pedagogikasi bugungi kunda ham global musiqiy ta'lim tizimlarida keng qo'llanilmoqda va u nazariy asoslari musiqiy pedagogik yondashuvlarning poydevorini tashkil qiladi. Karl Orff pedagogikasi o'zining metodik yondashuvlari bilan musiqiy ta'limda inqilobiy o'rin egallaydi. Orff metodikasi asosida bolalar musiqani o'rganishda nafaqat eshitish, balki harakat o'yin va ijod orqali faol ishtirok etadilar ushbu metod bolaning sensor motor rivojlanishi ritm sezgisi va ijodiy qobiliyatini oshirishga qaratilgan orf metodikasida orf instrumentlari xilofon metalofon, perkussiya va boshqa zarb asboblari keng qo'llaniladi Bu asboblar bolalar uchun oson va qulay bo'lib, ular orqali ritm va ohang va melodiyani his qilish osonlashadi. Bolalar musiqiy mashqlarda o'z harakatlari asboblar bilan uyg'unlashtirib, musiqa bilan tanishadi va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Metodikaning yangi bir muhim jihati ritmik va melodik mashqlardir. Bolalar turli ritmlar bilan shug'ullanish orqali diqqat koordinatsiya va tananing harakatlarini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi shu bilan birga melodik mashqlar ularning musiqiy qulog'ini rivojlantiradi nafaqat nota tushunishini balki ohangni va musiqiy ifodani his qilishni o'rgatadi improvizatsiya va kreativlik orf metodikasining ajralmas qismi hisoblanadi Bolalar kichik improvizatsiyalar yaratadi, o'z his-tuyg'ularini musiqiy shaklda ifodalaydi va yangi musiqiy shakllar bilan tajriba qiladi. Bu jarayon ularning mustaqil fikrlashini, ijodiy tafakkurini va o'ziga bo'lgan ishonchini rivojlantiradi. Improvizatsiya orqali bolalar o'yin va musiqa bilan birlashtirilgan holda yangi g'oyalarni sinab ko'radi. Karl Orff pedagogikasi zamonaviy musiqa ta'limida muhim o'rin tutadi va ta'lim jarayonini yangicha ijodiy yondashuvlar bilan boyitadi. Orf yondashuvi nafaqat musiqa o'qitish usullari, balki bolalarning ijodiy, estetik va jamoaviy rivojlanishiga qaratilgan metodlarni o'z ichiga oladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida "Orf" metodikasi global tajriba sifatida keng qo'llaniladi va maktabgacha ta'limdan tortib maktab va ixtisoslashgan musiqa maktablarigacha samarali tatbiq etiladi. Orf pedagogikasi zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion metodlar bilan muvaffaqiyatli uyg'unlashadi. Masalan, musiqiy o'yinlar, ritm mashqlari va improvizatsiyalar interaktiv darslar shaklida amalga oshiriladi shuningdek multimediali va onlayn resurslar zamonaviy texnologiyalar dars jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi bu usullar bolalarning musiqa bilan ishlashga bo'lgan qiziqishini oshiradi ijodiy salohiyatini rivojlantiradi hamda diqqatni jamlash ko'nikmalarini mustahkamlaydi orf pedagogikasi integratsion yondashuvni qo'llaydi musiqani raqs drama va harakatlar bilan uyg'unlashtirish bolalarga o'z his tuyg'ularini erkin ifodalash musiqiy tafakkurini rivojlantirish va jamoada samarali ishlash ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi shu tarzda bolalar komil inson sifatida tarbiyalanish jarayonida nafaqat estetik did va ritm sezgisini balki ijtimoiy va axloqiy fazilatlarni ham rivojlantiradi Zamonaviy musiqa ta'limida orf yondashuvi individual va jamoaviy mashg'ulotlarda uyg'unlashtirish orqali bolalarning turli qobiliyatlarini hisobga oladi. Individual mashqlar bolalarning shaxsiy ijodiy qobiliyatini rivojlantirsa, jamoaviy mashqlar hamkorlik, intizom va ijtimoiy ko'nikmalarni mustahkamlaydi. Shu bilan birga, orf metodikasi bolalarga o'z fikrini ifodalash improvizatsiya qilish va yangi musiqiy shakllar yaratishga imkon beradi. Xulosa qilib aytganda, or pedagogikasi va zamonaviy musiqa ta'limi o'quv jarayonini yanada ijodiy, interaktiv va samarali qiladi. Innovatsion metodlar, integratsion mashg'ulotlar hamda orf instrumentlari orqali bolalar nafaqat musiqiy bilim va ko'nikmalarni mustahkamlaydi, balki ijodiy tafakkurini, estetik didini jamoaviy ish ko'nikmalarini va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Shu bois orf pedagogikasi bugungi kunda xalqaro miqyosdagi musiqa ta'limida eng samarali va ijodiy yondashuvlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Karl orf pedagogikasi nafaqat Germaniyada, balki butun dunyoda, jumladan O'zbekiston Respublikasida ham musiqa ta'limini rivojlantirishning samarali vositalari sifatida qo'llanilmoqda orf metodikasi bolalarning ijodiy estetik va ritmik qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilgan bo'lib uning o'zbekistonda tatbiqi milliy musiqiy meros bilan uyg'unlashgan holda amalga oshiriladi shu tariqa bolalar nafaqat orf yondashuvining afzalliklarini foydalanadi balki milliy cholg'ular maqomlar va xalq qo'shiqlarini o'rganish orqali o'z ona tili va madaniyatiga hurmatni mustahkamlaydi xulosa qilib aytganda orf pedagogikasining o'zbekistonda tatbiqi katta ahamiyatga ega u bolalarning ijodiy estetik ritmik va jamoaviy ko'nikmalarini rivojlantiradi milliy musiqa merosini o'rgatadi va komil inson sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu sababli ORF metodikasi O'zbekiston musiqa ta'lim tizimida zamonaviy, samarali va innovatsion yondashuv sifatida qo'llanmoqda hamda yosh avlodni barkamol shaxs sifatida shakllanishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda ORF pedagogikasi milliy musiqiy meros bilan uyg'unlashgan holda tatbiq etilmoqda. Bu metod bolalarda milliy identitetni rivojlantirish, xalq qo'shiqlari va cholg'ular bilan tanishish hamda estetik didni shakllantirish imkonini beradi. Innovatsion metodlar, multimedia vositalari va interaktiv mashg'ulotlar orqali orf pedagogikasi bugungi kunda O'zbekiston maktablari va maktabgacha ta'lim muassasalarida samarali qo'llanilmoqda. Shuningdek, orf pedagogikasi global musiqiy ta'lim tizimida ham keng tanilgan. U zamonaviy musiqa ta'limida interaktiv, ijodiy va o'quvchi markazdagi yondashuvni shakllantirgan. Bu metodika nafaqat bolalarning musiqiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi, balki ularni komil inson sifatida tarbiyalash, estetik did va ijodiy tafakkurini boyitishda ham muhim vosita hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, Karl Orff pedagogikasi ijodiy, interaktiv va innovatsion yondashuvlar orqali musiqiy ta'limni yanada samarali qiladi. Uning metodikasi bolalarni jismoniy, estetik, ijodiy va ijtimoiy jihatdan rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, komil inson tarbiyasida musiqa ta'limini zamonaviy pedagogik prinsiplar bilan boyitishda asosiy vositalardan biri sifatida faoliyat yuritadi